No. I, I like Birgiz uh, bada hitz bat eh, aski formala, berak ez du maite termino hori, zen eta horrek erranaiko luke inoiz ez direla eh, gizartean izan, aldiz haiek nahiago erratea, itzultzen direla haien herrira, haien komunitatera, eta beti izan dira beren komunitatearen uh, parte. Beraz, irakurri dut, irakurri dut, eh, ogoita bost mila preso hoi politikoetaz, azken ogoi urte hauetan, eh, horietaz uh, arduratu dela koist, uh, elkartea, beraz, uh, ostiral senduko akordioak izan ziren abia punduak, beraz, nola joan den lan hori zer laguntza okan duten? Uh, the situation was that initially, um, in the mid-1990s, Eh, laurogeita margarren amarkaen hasieran hasi ziren sortzen olako taldeak herri ezberdinetan, baina izan zen laurogeita masei, aldean, e, bake prozesuaren hasieran Europa batasuneko diru funtsak hasten direla iristen, e, olako proiektuak laguntzeko eta orduan hasten dira federatzen. The individual were able to access funding Laro eta masa, ya mazazpian, hasten dira, kontuatzen dira, beharrezkoa dela, talde guztiak e, oiek federatzea, kontuatzen dira, preso oiek arazo berdinak ituztela eh, leku guztietan, eta era orokor batean erantzuna emartzitza joan. Eh, Beraz, azkenean, uh, koista e, sortzen da, amaika tokiko talde koordinatzeko eta, eta laguntzeko. Of 11 different um, projects Britainiak, gobernu Britainiakaren uh, jokamoldea, azken ogoi urteetan, eh, ze jokamolde eukan duen, lagundu duen, nola, guti, eta, eta gero Europarena. The European Europar batasunak laguntzan dira eman du, um, berdina egin du ego Irlandako gobernuak, eta baita ere Ipar Irlandako gobernua eta parlamentua Estormontek, e, eh, denek lagundu dute, e, diru funtsak emanez preso hoientzat, aldiz Britainar gobernuak ez du bat ere lagundu horretan. Eh, uh, azken urtetan egon den berrikuntza izan da ere e, tokiko etxeek ere lagundu izan dutu zela olako proiektuak. E, Europar batasunetik heldu zezkien funtsak bideratu dituzte haien bidez eta lan hoien artean garrantzitsua izan da bi komunitateen arteko berradiskidetze prozesu, prozesuak laguntzea. Justu, uh, elkar bizitza nola doan bi aldeetako biktimen artean, Of course, the, the, the major reconciliation handiena da Irlanda eta um, Britania handiaren artean. azken haien artean izan da gatazka, eh, beraz. Itzaiten ari gara, arranbada bertainarraz, e, polizia unionistaz, e, eh, talde paramilitar loyalistak, eta noski, erakunde armatu errepublikanoa. Oien guzien artean, mugimendu, elkartze, topaketa, elkarrizketa asko egin dituzte, haien arteko konfiantza sortzeko, eta eh, gero e, komunitatetan ere lan asko eginda haiek adibidez joaten dira eskoletara egoten dira jende gaztearekin azaltzeko ba eh, erakustarazteko hori e, bien artean sortzen ari diren konfiantza uh, eremu hoiek e, balio dutela bakean aurre egiteko eta horrek izaten du itzulpen bat e, komunitatetan ere political etc we, we found it very important that not only our farmer activists, who politically are quite astute and aware, but our basic communities and our support communities needed to interact with those other people Haietzako oso garrantzitsua izan da haien komunitatei azaltzea zeintzu ziren haien arrazoiak eh, e, parte hartzeko, azaltzeko ere beste aldekoek ere zergatik hartu zituzten eh, erabakiak eta azken finean ez direla haiek ez direla e, hiltzaile ero batzuk, bezik eta hor e, egoera batzuk bat zirela eta egoera hoien inguruan erantzun horiek eman ziren eta hori oso garrantzitsua dela etorkizunari begira e, ba, mm, etorkizun hobiago bat e, e, eraikitzeko. We considered building for our future um, better relations on the new uh, political scenario in hmm. Ireland. Uh, eh, iritar uh, berdinak, uh, nahi dutela izan, iritar berdinak ez uh, tratamendu berezi batekin, zertan den gaia, badaki badela lege bat, pixka bat hori ostopatzen uh, duena egoera da, laroita mazortzian bake akordioa sinatu zen e, egoera berdina. Oraindik e, Britainiar gobernuak blokatzen ditu bost lege eta horrek sortzen ditu e, oztopoak eta arrazoak preso hien komunitatearen zat. Ze arazo? Because of those pieces of legislation against us. Britainiar gobernuak ez dituenez e, lege horiek e, kendu, Oraindik eh, haien egoera da bakakordioa eh, bakakordioa baino lehen ah, ezokaten eh, egoera berdina. Of military campaign. Haiek pentsatu zuten Irlandako Errepublikar Armadaren amairarekin arazo guzti horiek kenduko zirela, baina egia da oraindik baituzela arazoak lanpostuak atzemateko, auto edo etxe asurantzak lortzeko, nazioartean e, bidaiatzeko, azken finean egunerokoan beharrezkoa dituzten e, laguntzak, e, lortzeko dituzte arazoak eta zer esperantza dute? Haiek, eh, koista erakundaren eh, bitartez, alizan duten guztia egindute. E, eh, egoera horiek e, nolabait apaltzeko. Hoien artean, eraman dute Bertainar gobernua epaiketetara, eta saiatu dira, bueno, alizan duten e, preso bide guztiak erabiltzen eta gainera hogei urte pasairaia da bakere akordioa sinetu bai. zenetik eta orduan egon zitezken e, eh, zailtasunak edo prestutasunak haiek diskriminatzeko eh, nolabait apaldu dira jada da gaur egun ez Zer um, ikuspegi du orainko egunean bake prozesuaz Irlandan The peace process is working. Bake prozesuak aurrera egin du eta hobekuntzak eh, egon dira ira erakunde armatuak bertan bera utzi zuelarik eh, kanpaina militarra, eskatu zion bere militantziari, E, prozesu politikoan sartzea eta bere militantzia gehienak onartu zuen eta sustengatu zuen e, hori bake prozesua ez da bide erraixa izan, bere ikusten dute eh, hobekuntzak izan direla, e, eh, hautezkunde edo prozesu politikoan ere hobekuntzak egon direla, ziurnik jendeak ez ditu ikusten e, eh, ogi urte hauetan izan dituzten oztopo eta zeltasun guzti horiek, ez, ez dutena egin e, bo, prozesu erraixa. Uh, eh, horren froga bat da, e, irako militante hoien e, eh, engainamenduaren froga, bada gaur egun oitako asko eta asko izan direla hautatuak e, zinegotzi, autetxi parlamentari gisa, eta batzuk ere Europar Parlamentura hautatuak izan dira back in time in 1998. Horren dela hogei urte, e, hogeita bat urte, bakakordioa sinatu zutelarik, haiek e, norabide bat markatu zuten, bereik ez egiten zer etorriko den, eh, etorriko zen ondotik. Pozik dira aurrera egin dutela, aurrerapen e, asko ez zituz, ezin zituzten e, imaginatu zuten, zizuten aurre ikusi horiek erratuko zirela, eta prozesuak e, jarritzen du. Um, changes which have come about in society. Hmm haiek jarretzen dute izaten betikoak, alatutena da taktika eta eh, haien borroka bueno, borrokabide berrien bidez aurrera jarraitzen dute egiten. Zaila zen jakitea hogei urteren buruan zer lortuko zuten, bere pozi dira lortu dutenarekin, baina beraiek ez dute bakarrik bakearen alde borroka egiten, beraiek borroka egiten dute eh, bakearen alde, baina bake bat testu inguru eh, politiko batean, beraiek jarraitzen dute Irlanda batuaren alde borrokan. Brexitaren gaiak, hor, ez dakigu, uh, zer deliberatuko den, nodil balitz, Pentsatzen dut, eh, ondorio bat uh, balitzatekela, zer dio the British once again are, creating major confusion. On the Egun urte ondoren, berrio Britainiarrek muga berri bat inposatu nahi dute Irlandan, kasunetan muga ekonomiko bat, Europar batasunetik e, banatzeko. parts of Ireland there are um, there is speculation that perhaps um, badira espekulazio ezberdinak e, aukera bat da urrian muga gogor bat eh, e, imposatzea and possibly resulting from that actual physical border posts personally i don't think it will happen but berak ez du uste denik but something is going to have to change some definitive plan will have to be given by the British as to how this... Inork ezakit zer, zer gertatuko den, uh, nondik uh, eh, joko duen, baina Britainiar gobernuak momenturen batean erabaki bat eh, hartu beharko du. Bere ustez horrek ez du ekarriko berriro eh, borroka armatua sortzea Irlandan. I think it's unfounded. Irlanda eta Britainer handiko edabide batzuk erraten dute balitekela e, muga gogor hori inposatuko balitze eh, Irlandan berriro talde armatu txiki horiek uh, berriro indarra hartu alko luketela baino berak ez du uste eh, indarra, indarra askirik izanen luketenik e, borroka armatu do kanpaina militar iraunkor bat aurrera armateko. Oraindik ere eh, Britainiar eh, gobernuak interferentzia handiak ezartzen ditu Irlandaren bizitza eh, politikoan. E, badira ja da hogei urte Britainiar gobernuak eusten diola Irlandaren banaketari. Haiek uste dute haien estrategia politikoaren bidez, haien helburuak Irlanda birbatzea lortuko dutela, probatu dutela hori e, hautez prozesuetan e, ba, indarra gerotan diagoa dutela eta eta aliz armatuarekin hori ez dela beren helburuak ez dituzela lortuko ez ez dakite noiz lortuko dituzten baina lortu dituztela hori badakite Ego Irlandako eta Bretainerrandiko gobernuek eh, Down Street adirazpena sinetu zuten, gero adirazpen eh, hori sartu zuten bak akordioan, eta adierazpen horretan, eta ondorengo akordioan, az, e, hau azkena nazioarteko akordio bat eh, dena eta lotzen dituena gobernuak beraz, e, oraindik ere ez dute e, hori mm, praktikara eraman, ez dute oraindik ere bat e, e, deitu jakiteko ego eta Ipar Irlandako herritarrek zer nahi duten, eta hori bak akordioan e, sinatua izan zen. Euskal Herrirat diteko, eh, alde bakarreko bake prozesuan uh, gaudela erranditaike, gobernuetaik uh, eh, urratxu guti, zer ikuspegi du berak, balimadu ikus molde bat hemen gertatzen ari denaz, eta orain, orain presoak hor baita gaia. We were lucky. We had uh, a change in British and Irish governments Gara hartan izan ziren eh, Albert Reynolds eta gero Bertia Ego eh, Irlandako gobernuak eh, eta John Mayer eh, handian denek nahi zuten beren aztarna utzi eta zerbait eh, handi bat sortzea, sortea izan zutela dio. And eh, horretan ere, Ipar, Irlandan izan zen John Hume, e, deitzen duguna nazionalista liberala, e, eh, alderi sozialdemokratoko kidea zena, eta indar asko egin zuen e, prozesu eta alkarrezketa horietan errepublikanoak ere sartzeko. E, berrio dio, zorte handia izan zutela, garai horretan koinzidentzia bat eman zela, bi huartetan, hainbat, e, hainbat pertsonak, e, nahi izan zutela, holako prozesu bat e, bultzatzea. So we had that consensus, that doesn't seem to be happening here. Mm-hmm. We Paper garrantzitsua jo zuen eh, jokatu zuen ere eh, gabe hartako estatuatuetako gobernuak. E, momentu hartan bieli zuen George Mitchell pertsona eta mugimendu guzti horiek e, nolabait elkartzeko eta Britainiar gobernuak erraten zuelarik etzuela hitz e, errepublikanoekin e, republikanoekin armak utzi arte, um, errepublikanoek erraten zuten e, armak utzi gabe Bai, hitz egin behar zela, bueno, eh, hor egon eh, ziren beste elkarrezketa paraleloak, egon ziren beste mugimendua, eta hor izan zen eh, inaldi batean, estatu batutako bai. gobernuaren, gobernuaren laguntzari bai. esker. Eta hemen guaz? <laughs> Zaltzen nola, hori zen haien egoera eta hori argita garbi zuela ikusten hemen. So uh, uh <laughs> how things will work out, the gesture, uh, not the gesture, the massive move, Bai, eh, Berak azpimarratzen du naikeri ah, bat eh, dagoelarik beti bietzen direla ezkieta eskuin aukerak eh, aitzina egiteko. Berak ikusten du haien prozesuan ah, bakakordioa sinatuta ere, beste amaika, esi eta oztopo e, jarri zituztela eta haiek beti bilatu dutela modu bat edo beste aitzina egiteko eta hoiek gainditzeko. Aldiz, eh, Euskal Herriaren kasuan, berak ez daki, hori nola, nola izan daiteken eh, posible, berak egina izuna zen, konparaketa bat, ze gauzak erratu diren eh, an Irlandan, eta aldiz ez du batere ikusten hori hori hemen Euskal Herrian. Berak lehen erraten zuen nola Euskal Askapen mugimenduak egin zuen, egin duen e-, ekimen handiak ez duela erantzunik izan bi estatuen aldetik, e, aldiz e, askapen mugimenduak nahi baldin badu eta beti nahi izan du eh, gauzak aldatzea orduan beti jarretu harko du e, mugitzen eta beti jarraitu harko du e, ekimenak e, sortzen eta eta hori ez dela egintuko azken finean hori da alaketa nahi duen mugimendua aldiz besteak dira justuki berak ditzen die e, estatuskoa eh, mm, eh atxiki nahi duten eh, agenteak, ez, orduan eh, hori horrela izanik, ba, beti aldaketak nahi dituena da gehien mugitu behar dena. Thank you, mire esker. asko. <laughs>